turabaramukije mwebwe mwese muteze abiri radiyo isanganiro kaze mwano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura rurashimishwa n'ubumenyi butandukanye buronswa n'ikigo cya centre jean kamenge babishikirije kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi wahariwe urwaruka umushyikiranganje wa mbere alegiyome bunyoni ariko ashikiriza icyegeranyo cy'ibyo leta Eh, yaranguye uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushura bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubushikiranganje butandukanye bukaba bufise amanota agera kuri mirongo icenda ku ijana turasubiye kubaramutsa ukuja hamwe mu mashirahamwe bifise ico bifasha igihugu ico arico cyose yamara rero ngo birashika ibihugu bimwe bimwe ntibibanze kuraba akunguko bizokurayo Dr Guillaume Ndayikengurutse umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye na politike n'imigenderanire avuga ko hatagihugu gishobora kwibako ariko harakenegwa ivyigwa vy'ubuhinga kugira vyerekane icotuma igihugu gihurumbira kuja mu mashirahamwe kanaka kugira nikizo kwicuze mu nyuma ni nyuma yaho inama shikiranganje yerekaniye ko uburundi buheranye amafaranga arenga miliyari ijana mirongo ine mu miryango ahurikiyemo tumukurikira nibaza rero yuko inama nshikiranganje ishoboye ikabibona no mu gatini nka constat politiki ikabona yuko icyo kibazo gihari haca hakurikira hakaba ivyigwa by'ubuhinga biraba ko by'ukuri uburundi buriko burunguka muri ayo mashira hamwe yose birimwo n'ayahandi si ku burundi gusa nibishikira n'ibindi bihugu vya afurika ingene bikurumbira kuja mu mashira menshi kenshi ugasanga igihugu kiriko kiraja muri ayo mashira ariko warondera ingaruka nziza kuri icyo gihugu ukazirondera ukazi zibura muri icyo gihe usanga hatizwe bikwiye icyotuma igihugu kiguma muri uyu muryango cyangwa kinjira muri uyu muryango ntikijye muri uriya muri mwene ibi za politiki biba bigoye gufata mwene iyo ngingo yo kuvuga ngo igihugu kiravuye mu ishyirahamwe kuko hari igihe gifata ingingo yo kuva mu ishyirahamwe ugasanga biriko biragitera ibibazo birenze twarabibonye igihe igihugu cy'ubwongereza cyafata ingingo yo kuva mu muryango w'ibihugu bya burayi mugabo izo ngingo zishobora gufatwa haba kuva muri ayo mashyirahamwe cyane gusa basaba muri ayo mashyirahamwe y'uko ibijyanye n'intererano byogabanywa bafatiye ku nguvu igihugu gifise ibyo byose hateza kubanza kuba abahinga bicara bakabanza bakiga inkurikizi zishobora kuba igihugu kivuye mu ishyirahamwe cyangwa ririya n'izindi nzira zishoboka turetse izo zo kuva mu ishyirahamwe kugira igihugu by'ukuri cyunguke mu kuba kiri muri ayo mashyirahamwe kugira ubuserukizi mu bihugu bitandukanye bitanga ishusho nziza ku Burundi byerekana kandi ko igihugu gifite ishaka yo gukurikirana imigenderanire myiza n'amakungu bamwe mu baba mu gisagara cya Bujumbura baganire na Radio isanganiro babona ko binorohereza abarundi basanzwe baba canke bifuza kuba mu bihugu biba birimo ubwo buserukizi kuronka ibyangombwa bituma babaho ataco binona tubakurikira kugira ubuserukizi hanze mu makungu ku gihugu birafise inyungu cyane kubera yuko nk'aho igihugu kiba gifise ubuserukizi bituma abene gihugu baba muri ibyo bihugu iyo bagize ikibazo bashobora kuronka uwo bitura ikindi naco vyerekana aho imigenderanire y’ibyo bihugu bibiri uko iba yifashe kuko ibihugu bidatuditse ntushobora gushirayo ubuserukizi ikindi naco iyo hari ubuserukizi mw'ico gihugu biba vyoroshe muri bijya bita voi diplomatique ibihugu bica bigaca biheza bikaganira cyane haba mu by'ubutunzi haba mu by'imibano mbere ndetse no mu bya gisirikare n'abadandaza bagenda mu icyo gihugu biraborohera urumva rero ko igihugu cyo Burundi ko kiriko kirugurura ubuserukizi mu bihugu byinshi ni ibintu by'iteka kuko vyerekana ko igihugu kitari cyonyine Burundi mu gihe buguriye ubwo buserukizi buhatanga novuga mu gifaransa image nziza mu makungu kabona ko ari igihugu kiri nyabagendwa kandi baha ij jambo no mu yandi makungu no ku banyagihugu mu gihe batarinze baza ino kugira bashobore kuronka ibipapuro biravunira rugendo bigafasha abanyagihugu b'u Burundi iyo ubwo buserukizi buba buhari ya mafaranga y'amarundi twe tuba turiko turakoresha tuba tuyagira an exchange mu mafaranga y'agaciro ari nk'amadora cyangwa amayero muri ico gihe uburundi nabwo bucaboronka agaciro kuko ya mafaranga nayo buca buyaronka vyoroshe abene gugu nabo bararonka akarusho kuko mu gihe bashikiwe n'ingorane baca baronka aho bitura kubikura byoroshye cya kabiri naho mu gihe impapuro zibaho uburenganzira bwo kujya muri ibyo bihugu zishobora guhera barashobora guca bazironderera muri ubwo burongozi nyine batiriwe barafata amatike y'indege yo kuza kuzirondera mu bihugu bavuyemo harakwiriye kubaho ihuriro mpuzamakungu rihuza urwaruka rwo ku isi yose kugira rishoboze ugwaruka kuronka aho rushikiriza ibyiyumviro by'iterambere kuri uno munsi wahariwe ugwaruka ku isi Aimable Nzoyisenga arongoye ishyirahamwe SIDEP rishigikira imigambi y'urwaruka abona ko iryo huriro ryotuma urwaruka rwinshi kwijukira kwitunganiriza imigambi y'iterambere ryago tumukurikire kuri mikoro ya Omer Nduwayo ihimbazwa ry'uyu munsi rije hageze rije hageze kubera ko urwaruka rwo mu burundi no mu bindi bihugu ruri ko rurahaguruka kugira ngo rushirijwe hejuru ruronke aho ruvugira hagutse tuvuze hagutse no kuvuga urwego runini rwo kuvugiramo ruhuza urwaruka rushusha n'urwego abakenyezi bavugiramwo aho novuga onifam urwaruka rero turifuza ko haboneka onijeri ubwo rwaruka turiko turavyumviriza womengo ntiruserukiwe nuko nyine bimeze turemeza neza ko urwaruka ruraserukiwe rwaba turavye ingene rwaruka ko ngaha mu burundi rurenga ibice mirongo itandatu ku ijana twavuga ko ibibanza urwaruka uno munsi rufise ntibikwiye nicyo gituma twifuza ibingana n'uko icyo gitigiri kingana kugira ngo twiyumve ko turi mu nzego zose zifata ingingo byofashe kera urwaruka hamwe rwoba muri izo nzego zose hamwe urwaruka rwoba muri izo nzego zose ni uko byokoroha gutunganya iterambere ryago hanyuma ijwi ry'urwaruka ryo kumvikana ku isi yose bigatuma imigambi myinshi ingingo nyinshi zorohereza urwaruka zifata isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ko iminota mirongo itatu n'ine muri za Radio isanganiro ano makuru bateguriye arabandanya amanota mirongo icyenda ku ijana niyo habwa ubushikiranganji bugera kuri cumi na butanu ku bikorwa bwaranguye mu mezi atatu tu aheze y'umwaka wa na mirongo ibiri na rimwe ushira uwa na mirongo ibiri na kabiri ashikiriza kuri uyu wa gatanu icegeranyo cy'ibyaranguye na leta y'u Burundi imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka Alengiyome Bunyoni umushikiranganji wa mbere ya leta y'u Burundi arashima uko ivyo bikorwa vyakozwe aho avuga ko ubushikiranganji butanu aribwo bwaronse amanota arenga 90% kujana bara turavye uko bwakoze tumukurikira hariho igikorwa gira gatatu kijanye no kurwanya igiturire icyo gikorwa nacyo nyene cyarakozwe mu bushikiranganje bwose kw'ingingo zarategekanijwe kugira ngo mu ntwari ibintu byo kurwanya igiturire beze bikorwe harabahanywe hari n'abakuwe mu mabanga dufatiye ku biharuro tukaraba n'ingene ibikorwa byakozwe mu bushikiranganje bwose twavuga yuko igiharuro mfatiro ingereranyo kuri leta yose ibikorwa byashoboye kurangurwa ku bice biri hagati ya mirongo irindwi na bitanu ku ijana ubushikiranganji bwashoboye gukora bike turabye ibyo bwari butekanijwe gukora bwabishyitse ko ku bice mirongo irindwi na bitanu ku ijana hari n'ubushikiranganji bwashoboye gukora ijana ku ijana mu byo bwari bwashyizwe gukora hanyuma rero igiharoco hagati to moyen ikaba ibice mirongo icyenda ku ijana ubushyikiranganji bugera ku icyenda nibwo bwashoboye kuronka amanota angana canke ari hejuru ibice mirongo icyenda ku ijana butandatu nabwo bukaba bwaronse ayangana canke ari munsi y'ibice mirongo icyenda ku ijana muri iyo raporo rero turabona yuko tugereranije n'igice kirangiye hari akarusho kahabaye mu bisata byose Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi akavuga kandi ko ikiza cha COVID intambara yo mu gihugu ca Ukraine hamwe n'indwara y'inyonko yo mu kiya ca Rift biri mu vyatumye hariho ibikorwa bimwe bimwe bitandukanye bitaranguwe neza mu bushikiranganji butandukanye mu ntara ya naho havugwa umu, havugwa umunyororo w'imyaka 10 nico gihano sentare nkuru y'intara ya Rutana yaraye iciriye abagabo batatu kuri uyu wa kane mu ntahe y'ikibiriraho ndayisenga Zepherin yaciriwe ihadabu y'ibihumbi amajana atatu abandi ari bo Shemidimana Alexi na Hagerimana Emery bazotanga ihadabu y'ibihumbi amajana atanu umwumwe abo bose bakaba bari bafashwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya munani imyandagaro uno mwaka bajanye abana umunani mu gihugu ca Tanzania babakuye mu ntara ya Kayanza abana ba nahonikora hamwe n'imfubyi barenga gato ibihumbi cumi na bitandatu bo muri zone ya gitara muri komine mabanda y'intara ya makamba bararonkejwe imfashanyo y'ibikoresho by'ishure bifise agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni icumi na zitatu iyo mfashanyo ikaba yaratororokanijwe n'amashyirahamwe yo kuzigaya no kugurana na igakurikiranwa n'ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana mu isekeza ryo kuri uyu wa kane ryo gutanga iyo nshyirahamwe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe mu ntara ya y'amakamba amenyesha kandi ko abana barenga ibihumbi cumi na bitatu ari bo barabwa n'iyo mfashanyo mu ntara yose abasaba kubungabunga ibikoresho baronkejwe eh, baronkejwe umuhanuzi ajejwe iby'ubutunzi mu biro kwa buramatari akaba abahamagarira kandi ko kwinjira mu akaba ahamagarira abandi kwinjira muri ayo mashyirahamwe abanyagihugu barema mu isoko yo ku rutumo muri komine n'intara ya rumonge baridoga ko kuva hatanzwe uruhusha rwo gusubira kubaga inka imene n’inama batararonka inyama muri muri iyo soko bashikiriza ko ikibanza cyo kubagiramwo cyashizwe kure bituma abanyagihugu baba babaye bara bituma kandi abanyagihugu babaye babaye barabangira basaba ko ababijejwe boraba uko ibibanza byo kubagiramwo byo kongerezwa abenda ishimiye umuyobozi w'ibiro vy'intara rumonge ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ko bafadikanije n'intwaro yo hagati bagiye kuraba ko bagiye kuraba ko hoshigwaho ikindi kibanza cyo kubagiramwo cofasha muri ico gihe Ugwaruka go mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rurashimishwa n'ubumenyi butandukanye baronswa n'ikigo cha Centre Jeune Kamenge nko kwiga indimwi hamwe no no kwinonora imitsi mu gihe kuri no wa gatanu amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ugwaruka bamwe mu bavuganye na bagenzi bacu bahamagarira uh, abagenzi babo kuza muri ico kigo guhigura kuhigira ibitari bike Patiri Alphonse ndabiseruye arongoye ico kigo amenyesha ko ubukene bw'uburyo buri mu bituma badashikira ihangiro ryo gufasha ugwaruka uko bavyifuza akaba ari hano tuce turangiriza ano makuru twari twabateguriye ariko kuba yafatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize urwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura eh, rurashimishwa n'ubumenyi butandukanye buronswa n'ikigo cya centre jeune kamenge babishikirije kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi wahariwe urwaruka umushikiranganji wa mbere Anne Guillaume Bunyoni ariko ashikiriza itegeranyo cy'ivyo leta yaranguye uyu mwaka wa 2021 ushiru wa 2022 ubushikiranganje butandukanye bukaba bufise amanota agera kuri 90 kwijana isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro turangirize ano makuru hano twari twabateguriye yarahagarikiwe mu buhinga bw'ibyuma na anselme irambona jowe otre yakimana akaba ari jenakunda yabashikiriza mubwira umusimwiza